Lande ergar egunon. Egunon, aspaldiko. Aspaldiko bai, gaur ere literaturaz mintzatuko gara, nola ez? Badiru di beste zerta zitza egiten. Ez dakit, beste ez zakit. Badago beste ez zerbait? Nahi bai, eh? Literaturak eta makumeak dira munduko gauza importantea bakarrak. karrak. bai, ez. Hori da. <laughs> Gaur emakumeak aipatuta Carmele Jaio e, aipatuko dugu, bera azken liburu ez naiz ni. E, azkenengo Durangoko azokarako argitaratua zuena eta beste baino ere ipuin sorta batekin heldu zaigu. Bai, bai, bai, bakizu Carmele Jaio beti biltzen dela narrazio laburretatik eh, nobelara Jauzika, e, eh, umeak e, arroka batetik bestera jauzika biltzen diren bezala eta eta bai azken eh, aurreneko liburua novela zen ni gustet bera ere mm, eh, eroso zebilela novelaren generoa baina bueno es no esan, bere berezko generora itzuli da bera eh, narrazio gile bezala orkestu zizegu literaturaren panorama honetan eta bere abira esan ezagun itzuli dela mhm. Eta zer deritzozu ipuin sorta hortaz? E, berak eh, aipatzen du egin duela berrogei bat urte betetzen dituzten emakumen bizipenen bueltan edo, ez? Ai, berriz eh, bai. atzera begiratzen dutenak eta... Bai, bai, bai, era bat, era bat, bat. eta behar bada horregatik interesatu pila bat, ez? Hortxe zade? Hortxe, bueno, oendik ez, baina nire urte falta dezkit. Eta, eta bai, bai, erabat. da... E, ba, behar bada, bada adin bate literatura nahaztuta dagoena, ez? Mm. Bai, zeren eta mm, gazte iguruz desinditze egiten da, ez? E, Amala urteko, ez? E, Baina, ez da san, ez? Ba, maitasun kontuak eta literaturan asko ipatzen dian ez da. Ba, omen dago adin bate dana egokiena baitatzeko, ez? Ba, loretzen garenean eta horrendikan forma biribila dauzkagunean, ez? eta ilesarria buruan eta eta horrelako gauzak. Eta gero ba ba badirudi bizitzan E, bizitzan e, maitasunerako pitxin bat e, iraungituta gelitzen garela eta beraz literaturan ere bai. Baina ez da inondik inora ere hori egia, ez? Ezakit, komunikabideek eta saltzen dugun behar bada irudia hori da, baina ez da gazer ikusik erraitatarekin, berroi urterekin, mandika irrikaz gaude, eta maitasun kontutan gauza gertan zaizkigu, eta bizitzan ere bai, eta eta fin gaude, gau, balin ba gaude, ez da. Bai, azken batean berrogei urterekin oraindik ere asko, asko dago bizitzeko. Ba, eta eh, gaina oso adin e, interesgarria da literatuan ikuspegitik, ze... Beste egin duan, bueno, ba, mugarri batean zaude, ez? Hmm. Eh, no etere, ja hor zea, gazetasuna amaitu dala. Esan dezagun, noiz, noiz esaten dezu, gara? Gazetasuna joan da, noiz zen momentutan, bueno, ez dago momentua beharra da, ez da, zantzuak agertzen joaten zaizkizu, ez? Mm. Eh, norbetek supermerkatuan jauna esaten dizula, <laughs> edo... Señor. Edo, ara, hilea urdindu, urdintzen hasia zaizu, eta bai. jo ez eta horrelako, horrelako gauzak, bueno, horrelako zantzuak edo arrastuak dira, eta alako baten esaten duzu, kontxo. Ni enez gazte, bat. gazte txobat. Eta horrean momentu horretan, mm, esaten duzu, bueno, beratu ezagun atzea, zer da utzi duana, zer da betiko galduan hori, eta beratu ezagun aurrea ikusteko zer datorren, ez? Bai. Eta bueno, Carmela jaio, ba, e, ikuspundu ezin interesgarria horretan jartzen da. Esateko, bueno, zizan ginen nuazetan azetan, azteko, eta zer gara orain, mhm. eh, horri asko erreparatzen dio, zer gara orain, zertan bilakatu garen. Berak daukan e, abantaietariko bat, nahi irutzen zaite irakurri baitut, e, <laughs> liburua, e, oso errealista da. E, ez zaitu novela batean edo sartu arazten, ez? Askotan, e, e, jende bat irudikatua sentitu daiteken e, bai. pertsonaiak agertzen dira, egoerak agertzen dira, dibidez liburu honetan e, ba, haundi nahi hori ere agertzen batean e, etxe handiarena eta bai. bar, edo amaginarre barena edo maitalearena, edo e, zer bilakatu garen, zergaitik ez genen ura egin, e, hori egin izan bagenu, ba, ba hemen egongo. Dena pixkate, e, hildo e, horretan e, joaten da, eta komunikabidean hitzetan galdetzen diote, ea, ea bere buruaz, ari ote den. Mm, bueno, ez da, felinik esaten zuen, mm, bueno, bai, idazten duan guztia e, autobiografia, baina nire autobiografia guztia asmatu da. <laughs> Oso eh, Eta nik guztiak, nik guztiak ze guztiok egiten dugula hori, ez, eh, esan mm, Zer autobiografia bat, autobiografia, autobiografia tiatxe diteke, benetan. Mhm. Pentsatu ez, autobiografia hitzean, ez? Ba, nere bizitza zidatzi bai. dut. Bueno, zure bizitza zidatzi orain diatzi zu hau, orain diatzi zu lako, baina hemen dekan amar urte diatziko zenuke gozat, era, era bat ez berdina. Mhm. Eta orain dela amabost urte, ere bai. Orduan, Eta, bai, e, nik uzet Carmele jaio ikusi egitekela ipuietan barna, ez? Bera, bera baliz bezala, ez? Ipuin batetik ez da bilena, ez? baina mm, olako gauzatia ez da oso, oso, oso, oso, oso zaila da. Oso zaila da eta bereziki simpletasun irudi hori elaraztea e, jendeari, eta nola ere e, sentiaraztea ez dago idazle bat historioaren eta zure artean, baizu, baitere bai. idazle apartatzen denen, dakazun sensazio hori, ez? Jo, ari kontatzen, gauza dian bezela. Bai ba hori sensazio hori zorrazia iragolarengan oso oso zaila da. Mm. Ondo, ondo idatzi behar da, ondo menperatu behar da ideazaren teknika horretarako. Eta eta ba bauzka gauza oso divertigarria liburuan esate baterako joten direnean ganbarara beren larruzko zakak bai. <laughs> hartzera. Bai. Eta gero esate baterako parkean dagoen amarena dagoela banana bat eskuan daukala eta alizaio umeari esaten banana e, banan hartzera etor dain, parkean gurasoak askotan egoten garen bezala, ez gure umen atzetik merinda jandezaten, eta, eta nola kinu hortan, bere gura ikusten du, kanpotik bezala, norbait begira izango alu bezala, ez? Bera banana eskoan dagoela, ergela, baliz bezala, mm. e, hmm. ere, kinu horretan disekatu izan malute bezala. Bai. Eta horrek zego eta zorra, azten dizkion, ez? Zer bilakatu nahi? Bilakatu nahi gizaki bat, besoa luze daukana eta besoaren mutur hartan banana bat. <laughs> Baizu. eta eta nola ignoratzen duen bere bere semeak edo bera bakiz goratzen duen zer da, baina nola ignoratzen duen era bat, ez? Nola izaio noiuka etortzeko eta etortzeko eta umeak paso era bat, ez? Eta bai, gero esate aterako etxe beharriaren ere, ez? Bai. nola nola e, konsiatu izan den urteetan hemen Euskal Herrian etxe behar handiago gitzea zala alako distintzio zeinu bat baita ere, oza, oso ideologia eh, neoliberala eta oso absurdo eta argela dana, ez, eta oso destruktiboa gaina, eta asko asko txirotu, txirotu duena jendea, bai. eta, asko zorpetu, eta uno, desastre bat izan dena, ez? Eta, bueno, segura ba, jendea biktimizatu duena era, ba, ze minorretzan e, eh, sartu horretan ondoreak zintzuk izango bai. ziren sakinda eta bar, eta bar, alegia, gure, gure mundu hori buruzko istorioak ondo eraman da, xamurtasunez, eh, oso emakumearen ikuspegitik, beraz oso eh, ikuspe, ikuspegi interesgarritik, zen eta emakume da nere uste literatura nere gehien esateko daukana. Mm -hmm. bere bueno, emakumearen luzidez horrengatik eta bueno, bat e, e, langilaren eta emakumearen aldeko naiz. Bai. Bai. Osongi. Eta epitzen naiz. Hilart, bueno, hilarte. esan bazenu kalera botako <laughs> zituzete. <laughs> Horregatik esan. <laughs> Aizu azken eh, galdera bezala, eh, azken eh, gara jauetan eh, behintza sentsazioa da, zenbat eta liburu lodiagoa idatzi orduan eta eh, erakargarriago dela, edo orduan eta gehiago ikasiko duzula, eta eh, baina ipuñak eh, egiten dituzten idazle batzuk ere badira, eta ematen du eh, errezagoa dela hori egitea. Hau da, e, merituak kenduko balitzaile bezala, baina horrek ere du bere zailtasun azkenan koherentzia bat mantentzeko ipuin guztien artean, gero liburu sorta bat ateratzeko. Hmm, literatura oso zaila da. Benetan oso, oso, oso, oso zaila da literatura. Em berdi, <laughs> eske berdin da gaina ze genero, ze tamaina eta ze tamaina eta ze zeatan, osea narrazioak oso zaila dira. Novela oso zaila da, novela lodioitako bat oso zaila da. Poesia oso zaila da, dena mm. da oso zaila. Eta Carmele Jaio gidatzen duen bezala da oso zaila da. Eta gozatea esango dizut, nik uste Carmele Jaio mm, emakume izango ez balitz fama izugarria eh, eguiko lukela idazleen artean. Idazleen artean nahi naiz, eh? ze publikoaren artean baduka. Bai. Zorionez, Carmela Jaio, nahi asko uste zaio, eta gaina ondo saltzen du. Baina idazleen artean eta kritikaren begiratik da, ba, idazle bat, mm, baizu, e, eh, mm, e, eh, e, baiz literatura nola dan, ez? Batzuk daude osona, beste batzuk, mm, beste batzuk, bau, ez? Mhm. Eta Euskal idazen artean, beti egon da zelo asko osaltzen duten idazteekiko, bai. logikoa den bezala, pixka eta hartzen dalako azkenean. Eta karmele jaio da horietako bat, gar, argi eta garbi, argi eta garbi. Eta esatizut, e, gizonezkoa e, fama hondia izaguk e, idaz gizonen artean, ze ipuin, gizonezko ipuin gile famatu, Ez da beste gehienek, eskaldunak, bai? Gehienek, baina beti hartzen du. Ba, bai, iban zaldu, bai. Ah. bueno, hmm. a ber, zen izenak eraten eh, hasiko, baina, mm -hmm. Eh, eh, bueno, Xaer e, Montoya, e, Arkaizkano, e, bueno, e, idazle askok idazle dituzte ipuiak eta eta beste egin da san. Mm -hmm. e, erraz famatzen dira, bereziki ez bain baute saltzen. <laughs> <laughs> Bai, hori bai. egiten da, bai, oso injusto literatura de mundua. Baina ez triste bukatu kronika, ez, ez, baina egia da, ni, ni bukatze beti aldarri egin ez, eta ez que amorrara ziten, hau, egiten zait, bai. bai. aldatu zaizu. Bai, amorrara ziten, hau, zen, eta ba, nintzen azo esatea, o sea, nik irakutzen kamela jaioen liburua, eta zate, jode, ez que, nire azera, hau, ez? Ni benetan, e, gomendatzen dut, gainera, alen, e, eh, beti epatzen dugu, e, ze momentutan irakurri daiteke liburua, bodo beste hau dola, eta, hau iruditu zait, hain gordina, pentsatu, ba, berroi urte banitu behar bada oso tentuz e, irakurriko nuke. Asko, barrenak mugitu ditzake. zu, lasi zela izterik ditzako zea. Ni sola zeinago. <laughs> Ikusiko ez, mikrofona itzali piztu eta hui, berroi da. Ziztu izian. Balander, <laughs> eskerrik asko, mi esker. Eskerrik asko zuri. Beste bat arte. Jo.